Немцы пачалі перашываць чыгунку. На мясцовую сілу не спадзяваліся, нагналі палякаў. Кожнай раніцы мімо птахавай будкі грукаючы драўлянымі калодкамі праходзіць калонам мабілізаваных. Наперадзе чацвёра немцаў у жоўта-зялёных шынялях на рукавах у іх чырвоныя павязкі са свастыкай, як у самога гітлера. Міця спачатку думаў, што гэта нейкае начальство фашысты. Пазней высветлілася звычайныя тоттаўцы, апранутыя форму чэхаславацкай арміі. Каб не ўзнікла блытаніны прыдумалі ім гэтыя нарукаўныя павязкі. Харчу палякам не хапае, яны блукаюць па мястэчку па ваколіцах, прапаноўваюць на абмен карабок запалак пачак фарбы іголку невысокі чарнявы з бяскроўным тварам паляк заходзіць у будку есть таропка глядаючыся нібы баіцца што нехта ўскочыць і вырве з-пад носа міску з капустай пасёрбаўшы лаецца герман то холера пес крычыць так што птах азіраецца на дзверы Ён бэндзе піць з вас крэў, А з касцей бэндзе мець навоз. Так, я не хлушу, Я вем, Чэба нішчыць, рэзаць германа. Чаму ж ты, калі такі смелы не рэзаў? Дык ты немцу чыгунку ладзіш. Отцо я могу. Паляк вяне на вачах, Естэ сенец, Хайфтлінг, Я бэнда уцякал, а фамілі капут, там дзеці, дзве цуркі. Тым-то браты загвостка, што хацеў быў райды грахі не пускаюць. На чыім возе едзеш таму і песню спявай. Так сумна згаджаецца паляк. Пан марацыю, мы, невольніцей. Паляк забягае штовечар, патроху яго падкармліваюць. Міця ўстае і кладзецца з адной думкай пра фронт. Думка засела трывала, як увагнаны ў дрэва жалезны цвік ад яе нельга пазбавіцца не заўсёды з ім падпарадковае сваёй уладзе ўсё астатняе чыгунка лес поле кніга якую міця іншы раз бярэ ў руки работа по гаспадарцы все нагадвае пра вайну ва ўсім прысутнічае да болю акрэсленае все ўладнае адчуванне непатрэбнасці у марнасці ўсяго гэтага, калі не вернецца ранейшае, калі ўсё застанецца такім, як ёсць. Сам ён маленькая непрыкметная пясчынка цалкам залежыць ад падзеі віхур, якія разгуляліся там па-за полем яго зроку. Але ў той жа час ён частка гэтых падзей, яны адгукваюцца болем ці радасцю сэрцы. Ад таго прыйдуць ці не прыйдуць нашы, залежыць усё жыццё. У бацькі другі клопат. Ён найболей дбае аб тым, каб уратаваць ад бяды сям'ю. Ён згодзен стаяць збоку, перачакаць, пакуль не пранясецца над галавой шалёная віхура, у якой так лёгка збіцца з тропу. Для бацькі маюць значэнне каровы цялушка, капа гнілой саломы, якую прывёз старышнап, пазычаная асьміна, бульбы. Ён, здаецца, можа жыць толькі гэтымі дробязнымі клопатамі і справамі, без таго самага галоўнага, што дзеецца на свеце. Ён згаджаецца так жыць. Міця не згаджаецца. Недзе тут? і праходзіць мяжа паміж яго і бацькавымі адносінамі да вайны і ўсяго таго, што прыйшло разам з ёй. Кожны гэта адчувае. Бваюць хвіліны, калі міця проста ненавідзіць бацьку. Птахаш, непакоіць зацятаць засяроджанасць сына тая упарта ён упартая настойлівасць з якой пястуе сваю думку тоечы ў душы яе нікога з сямейных да яе не дапускаючы бацька заўважыў усё за што б сын не ўзяўся робіць без ахвоты без цікавасці без той рупнасці якая так яму ў міце падабалася ва ўсім гэтым. Ведаючы характар сына бацька бачыць небяспеку для сям'і трывожыцца. Непакоіць яго мецевы сябры частыя адлучкі з дому. На гэтым грунце ўзнікаюць яго дакоры мецю. У іх характарах столькі агульнага блізкага, але як далёка стаяць яны адзін ад другого. Галоўны бацькаў клопат у тым, каб скласці хату і хутчэй у яе перабрацца. Там ужо наслалі подлогу, але не ма яшчэ столі печы і на адзін бок даху не хапіла дранкі. Печ можа пачакаць, летом можна варыць і на двары ў пячурцы. Без столі і даху ў хату не ўбярэся. Митя, паклікаў аднойчы бацька. Давай зрэжам сасну. Все адно немцы валят лес для чыгункі, Нхто слова не скажа, А дранка будзе хорошая. Обчолы як, А што пчолы? Бацька сумна усміхнуўся. Тут людзі гінуць, А ён пчол шкадуе. Яны стаять на пераездзе зімовы адвячорак в сіняватым паўзмроку шарэе поле кусты у лесе нехта стрэліў і глухое рэха пронеслося над полем Дык сёння зробім нерашуча пытаю бацька ў міці рэш сам я не буду глядзі які жаласлівы хата цячэ табе галава не баліць дзе дранкі ўзяць бацька павярнуўся падаўся ў двор меця астаўся на пераездзе яму сумна і крыўдна Ён не здолеў бы сам сабе растлумачыць чаму не спадабаўся бацькаў намер Можа таму што са знішчэннем сасным, як бы рвалася тое, што звязвала мінулае сённяшнім і заўтрашнім. Міця не можа ўявіць, якімі будуць без сасны пераезд, будка, поля. Яны стануць незнаёмымі, зусім не такімі, якімі прывык іх бачыць. Ёсць яшчэ другое, таксама важнае, што цяжка выказаць словамі, што жыве толькі у пачуццях. Міці сядзіць на парэнчах драўлянага бар'ера, глядзіць на мястэчка. У школе яркія агні. Зноў няма света маскіроўкі, ад гэтага трывожна. Агні школы як бы аддаляюць тое, што павінна было хутка прыйсці, але затрымалася ў дарозе паволі гаснуць апошнія фарбы дня цямнее. Нечутно падышоў бацька і міце ўздрыгнуў: Ой пужлівы ты стаў. Пакуль за бацькавай спіной сядзіш, не бойся. Ён помаўчаў, загаварыў: А сосна, Хай стаіць думаешь я хацеў губіць яе моцная яна якраз усіля да мяне стаяла няхай стаіць і пасля мяне як перабраліся сюды ў будку тады галіны ніжэй былі рукой дастанеш калыску вешалі дзіця бачыць зялёна і рада смяецца. Міця моўчкі слухае. Думаў, звякую ў будцы, Хоць выбірацца ўсё адно трэба было б. Пенсіянераў у будках не трымаюць. Але каб не вайна, не немец яшчэ пажылі б. Прыміраныя, занятыя кожны сваім, пайшлі у двор. Першае, што адрамантавалі немцы на станцыі была прыбіральня. Звычайных таблічак для мужчын для жанчын, якія віселі раней няма. Замест іх напісана па-нямецку толькі для немцаў, для рабочых. Хлопцы, убачыўшы такое, не поверылі вачам але таблічкі вісселі, і напісанае трэба было разумець так, як напісана. Ён праз тры вечарам у хату да лобіка заскочыў узрушаны шура гарнак у руках у яго нейкі скрутак. Ёсць ідэя, гукнуў з парогай, разгарнуў на стале партрэт гітлера. Меця і лобік кінуліся да стола. Пад партрэтам надпіс па-руску: Гітлер вызваліцель. У гітлера грубы сярдзіты твар, трохі скрыўлены на бок рот, палавіна лба закрыта начэсанай пасмай валасоў. Партрэт шура дастаў лёгка. Ва ўправе раздавалі такія старастам. У іх двор заязджае адзін, далёкі бацькаў сваяк хоць і стараста але весці гітлера ў вёску не захацеў павесім гітлера у прыбіральні на станцыі шура пацірается давальнення руки раз немцы так клапоцяцца аб сабе то няхай і гітлер ім няхай моляцца Вечарам над станцыяй стаіць насцярожаная цішыня. Светяцца задартаваныя вокны пагауза, там жывуць палякі рабочыя. Снег з рэяк ачышчаны, стрэлкі ў змроку, як надмагільныя крыжы. Міця і лобік сталі на варце. Шура з партрэтам за пазухай шуснуў нямецкае аддзяленне, выскачыў агніста радасны готова сцежкай па заснежаных агародах, які аддзяляюць станцыю ад вуліцы ішлі моўчкі, а потым загаварылі, замахалі рукамі.